kishilarga ularning tashqi qiyofatiga, chiroy shakliga yoki ibodatlarining ko'pligi qarab emas, faqat muomalasi qarab baho belgili bo'ladi. Islom dini musulmonlarni islom axloqini o'lcham qilgan holda butun insoniyatga yaxshi muomala qilishga, hatto hayvonlarga rahim shafqatlik bo'lishga, shundaqla barliq muomalalarda to'g'ri, adolatlik, haqqoniy bo'lishga chaqiradi. Chunki har qanday bir jamiyat kishilarining o'zaro inoqligi xotirjam alda baxtli hayot kechirishi shu jamiyatda yaxshi muomilning umumlashishiga bog'liqdir. Vazifasini qetirqinib ixlos bilan o'rindash, boshqalarning g'emini yeyish va o'zaro bir-biriga ko'yinish qatorliq yaxshi odatlarning hammasi yaxshi muomilning mahsulidir. Islom ulamolarining qadimdan beri takrorlab kelgan din muomilidir degan so'zga diqqatimizni og'dirganimizda, islom dinida yaxshi muomilaning qanchalik ahamiyatli ekanligini bilamiz. Bununla asasen diyaleimiz ki, diyanet ya ki dindarlık, İslam ibadetlerini resmiyet şekilde orundap koyuş bilallı emez, yürüş duruş, ahlak ve başkalarına boğan muamelelerde ihbarlanıdı. Zamanımızda taşkı kıyafetide diyanetli göründüğen, ama içki dünyası bozuk kişilerimi köp. Мәселен, исламның ташқы ибадәтләрне толық орындайдыған, бәш вақ намазны тәрқимайдыған, kishilarning ko'zida eng dindor ko'rinadigan, ammo boshqalar bilan bo'lgan muomalasida ko'ringanning aksicha bo'lib, jo'risiga va bolalarga qo'pol muomala qiladigan, atrofidagilarga cho'ngchilik qiladigan, uning bilan muomala qilganlarni jag to'yg'izadigan, kishilarni aldaydigan, yolg'on so'zlaydigan, bag'ri qattiq, stili buzuq odamlar bor. Мұндақлар өзлеріні дендар вә әқлақтық деп санысымы, ислам dini ұланы ұндақ санымайды. boshqalarga yomon muomala qiladigan odam boshqalarning hurmatiga va so'ygisiga hargizmi erishaolmaydi boshqalarning so'ygisiga erishaolmagan odam eng baxtsiz odamdir Qur'on karimda payg'ambarimiz Hazrat muhammad alayhissalomni maqtab allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding agar qo'pol bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang ular cho'rangdan tarqab ketadi degan Sura al imron 159 oyat yomon muomilning turlari ko'p bo'lib boshqalarning g'ururini zidlaydigan ko'nglini ranjitadigan so'zlarni qilish ochchig'ini bosolmay chechilish qarish tarafning hissiyotini e'tiborga olmaslik oilasidagilarga qo'pollik qilish xizmatdoshlarini qo'shnilarini va aralashgan kishilarni ranjitish ilm setim ishlarida soxtapazlik qilish va yolg'on so'zlash qatorliq ishlarning hammasi yomon muomala turiga kiradi bag'ri yumshoq to'g'ri muomalalik odamni kishilar suyidi uning bilan aralashqusi va muomala qilg'isi keladi alloh taolo payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalomni ta'riflab mundoq degan ey insonlar shubhasizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi sizlarning kulfat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi u sizlarning hidoyat tepishinglarga yerisdir mo'minlarga omroqdir naiti kuyimchandir sura tavba bir yuz yigirma sakkizinchi oyat zamonimizda fan texnika ilmlarining ushqandek taraqqiy qilishi bilan dunyo kichik bir ma'liga aylanib qolgandek tuyulmoqda Bu ahval insanların özleri yaşavatkan cemiyetinin jamiyatning bilen yakşı ötüş bilen birge, başka cemiyet insanlar bilen mu inak, yakşı o'tishga boğan zo'r ehtiyojni his qildirmoqda. Musulmonlarning ustida islom dinining ko'rsatmasi bo'yicha hayot surishdan boshqa yana bir pärz bağdır. O bo'lsa İslam dinini başkalağı tonuşturuş, tashviq qilish ve ulanı bu ulug' dini davet qilishdir. Bu farz islom istimalida emru merub va nasiyat deb atılıdır. alloh taolo bu farzni bizga asiltib ey muhammad ummati sizlar insonlarning manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan allohga iymon etadigan eng yaxshi ummat sizlar degan sura al imron 110 yuz o'ninchi oyat hamda bu farzni musulmonlar nima bilan o'rindaydi tabiiyki ig'izi orqali da'vat qilishdan avval amaliyati va muomalasi bilan o'rindaydi hozirgi ko'p sonliq musulmonlarning kishilarni islomga da'vat qilish yo'lida mag'lubiyatga uchrashining eng asosli sababi ularning e'tiqodlari bilan amaliyot qilganlarining birdek bo'lmasligi so'z boshqa amaliyati boshqa bo'lganlikdan iborat edi shaksizki kishilarni iymon islomga yaxshi ishlarga yetaklashning eng unumli yo'li islomni amaliy hayotimizda yashnitib ko'rsatishdan iborat islomni hayotimizda joriy qildirishning yo'li muomaladan boshlanadi ulug' yo'lboshchimiz va ulgimiz hazrati muhammad alayhissalom İslam dininin güzelliklerini, özelliklerini öz turmuşida cari kıldırıp görüstüşte vayiga yetküzgen zat edi. Şuna onun daveti çarek esirgi yetmegen az bir vaqt içinde bütün Arab yerim arılda ornağan. Din muamelidir. İslam dinida buyrulgan ibadetlerinin her biri birerden muamelidir. Meselen, İslam ibadetlerinin en katısı boğan namaz, inson bilan Alloh o'ttirsidagi muomala bo'g'inining sirtida insonning boshqalar bilan bo'lgan munosabatini yaxshilash tarafda yuksaldirilgan bir muomala nuqtasidir. Alloh taolaning namoz haqiqatan qabih gunohlardan va yomon ishlardan to'sidir. Sura Ankabut 45-oyat. degan so'zidagi yomon ishlar, yomon muomala va nachar axloqlarni ifodalaydi. Buningdan boshqa namoz insonning hayotidagi qiyinchiliklarni yengishda yordam so'raydigan axloqiy yo'lanchikdir alloh taoloning ey mo'minlar sabr va namoz orqali yordam tilanglar degan so'zi buni ifodalaydi sura baqar 153. yuz ellik uchinchi oyat ikkinchi cho'ng ibodat bo'lgan zakat boylardan ilip kambag'allarga berildigan iqtisodiy ibodat bo'lib qolmasdan insonni bexilliq pixsiqliq kirlardan poklab оның әқлақы дүниясыны бейтідіған, Алла ва инсан білән болған алақысыны яқшылайдыған бір муамылы характерлік ибадеттір. Шуңа Аллах Таала пайғамбар алейхиссаламны уланы беқиллықның кірлерден ва гунахлардан паклишең ва яхшылықларны көпәйтишең үшін уланың малларының бір қысымын закат хисабыда ағын деп бұйырған. Сүре Тәвба 103-нче аят. 3-нче чоң ибадат болған роза нәпсіні істеклерден тосышқа көндіріш, тәрбиелеш va taqvoliqqa odatlantirish xarakteridagi axloqiy ibodat bo'lib, u insonning Alloh va boshqalar o'tirisidagi muomalasidir. Chunki nafsini yig'ib o'zini tutishning o'zi kishida boshqalarga yaxshi muomala qilish ro'yini uyg'otadi. Alloh taolo: "Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanib taqvoliq doirasiga kirishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga farz qilinganiga o'xshash, sizlarga Ramzon rozisi farz qilindi degan so'zda ro'za tutish orqali taqvoliq hosil bo'ladiganligi bayon qilingan sura baqar bir yuz sakson uchinchi oyat taqvoliq alloh taoloning g'azibiga uchrab qolishdan ehtiyot qilganlikdan yomon axloq yomon muomala va yomon ishlardan yiroq turish orqali allohning himoyasiga kirish degan ma'nini ifodalaydi demak haqiqiy ma'nidagi taqvoliq yaxshi muomalalik bo'lishni kapolatlantirdi to'rtinchi cho'ng ibodat bo'lgan haj insonlar bilan qandoq o'tish qandaq muomalada bo'lishni o'rgatadigan tarbiya xarakterli ibodatdir odatda haj faoliyati nurg'un insonlarning ishtirok qilishi bilan to'planib o'rinlanadi bu faoliyatlar jarayonida ochig'lanish qo'pollik qilish gunoh ishlash va ayrimchilik qilish cheklanadi shunga hojilar boygadoy rais puhra rang til va erq farqlarini butunlay yo'q qilgan holda hammasi bir xil oq ekromga yo'ginadi payg'ambar alayhissalomning kimki jidal majro qilmasdan gunoh ishlamasdan haj qiladigan u onasidan amdi tug'ilgan bu vaqtda gunohdan pok bo'ladi degan imom buxoriy rivoyat muborak hadismi haj ibodatining tarbiyalanish faoliyati ekanligini ifodalaydi hajning shu poklikni saqlay olishi uning haj faoliyatida olgan tarbiyasini davom qildirishga bog'liq afsuslik bilan shuni aytamizki yuqorqi va boshqama ibodatlar shu asosli g'oyasini va nishon qilgan maqsadlarni yo'qotib qo'ygandan keyin bu ibodatlar xuddi jonsiz tanlarga o'xshash bo'lib qolganlikdan ko'plagan kishilarni yomon ishlardan to'siyolmagan taqvoliqni barpo qilolmagan muomalada durust bo'lish axloqini tiklayolmagan qisqasi bu ibodatlarni o'rindashdagi muddao amalga oshmagan shuni bilish kerakki ibodatlarning o'zi g'oya emas balki har bir ibodat insonlarni taqvoliq go'zal axloq yaxshi muomala va esil fazilatlarga erishtirish orqali Alloh taoloning mamnun qilish yo'lida birardan vasila yoki shu ulug'vor fazilatlarga yuksilish yo'lidagi shoti hisoblanadi. Buningdan boshqa ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va hayotlikda insonlar duch keladigan butun ishlarning islom dinida belgilangan maxsus muomala qoidasi bordir. Bularning hammasida muomalaning durust, to'g'ri yoki adolatli bo'lishi talab qilinadi. Muomalaga munosabatlik masalalar 1071-savol musulmon odam kimlarga qarta yaxshi muomala qilishga buyurilgan? Javob. Musulmon odam hammaga islomiy axloq doirasida yaxshi muomala qilishga buyurilgan bo'lib, tafsili qilib aytganda tuvandikilar. 1. O'ziga yaxshi muomalada bo'lish. 2. Oiladagilarga yaxshi muomalada bo'lish. 3. Ota-onaga yaxshi muomalada bo'lish. 4. Tuqqanlarga yaxshi muomalada bo'lish. 5. Qo'shnilarga yaxshi muomalada bo'lish. 6-cı xizmətdaşlara yaxşı müamilədə buluş. 7-ci dostlara yaxşı müamilədə buluş. 8-ci cəmiyyətki kişilərə yaxşı müamilədə buluş. 9-cu ümumi müsəlmanlara yaxşı müamilədə buluş. 10-cu müsəlman emas xalqlara yaxşı müamilədə buluş. 11-ci bütün insaniyyətə yaxşı müamilədə buluş. 12-ci hayvanlara və təbiətə yaxşı müamilədə buluş. Muamele prensipi. 1072-ci sual. inson o'ziga qarta qandoq yaxshi muomalada bo'lish kerak? Javob: Inson eng avval o'z o'ziga to'g'ri bo'lishi, o'zini aldimasligi, o'zining vicdanı qabul qilinmaydigan ishlarni qilmasligi, o'zining ro'yiga, diniga, axloqiga ve tan saqliqiga ziyonli bo'lgan ishlardan yiroq bo'lishi lozim. Bu deganlik o'z o'ziga har ishda to'g'ri va qoida yo'sillik bo'lish talabini qo'yib, onunğa xiloflik qilmasligi o'zi uchun xohlamagan ziyon zahmatlarni boshqalarga keltirishdan saqlanishi tamaki chekish aroq ichish zino qilish qimor o'ynashga o'xshagan o'ziga bevosita ziyonliq bo'lgan ishlarni qilmasligi alloh taoloning va xalqning oldida o'zining aybkor bo'lib qilishiga sabab bo'ladigan nashoyin ishlardan saqlanishi Әр vaqt o'z öz o'zidan еліп ilib turish өзінің o'zini виждан vijdon va shariatning селіп selib turishi deganlikdir Sizlardan hisob ilinishdan avval sizlar o'z öz hisob yib turinglar degan ko'rsatma bu ma'nini ifodalaydi. Buning aksicha ish ko'rish, o'zini oldiganlik yoki o'ziga qarta yaxshi muomalada bo'lmaganlikdir. Oila hayotidagi islom prinsiplari 1073-chi savol inson oilasidagilarga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob: Bir odamning oilasidagilarga qarta muomalasi u odamning qandoq odam ekanligini aniq ko'rsatib beradigan aynakdir payg'ambar alayhissalom sizlarning eng yaxshilaringlar o'z oilasidagilarga eng yaxshi muomala qiladiganlardir deyish orqali kishilarning sirtqi qiyofatiga yoki sirtdagilarga qilgan muomalasiga qarab baho bagli bo'lmaydiganligini balki uning o'z oilasidagilarga qilgan muomalasiga qarab uni yaxshi yoki yomon deb baholag'ili bo'ladiganligini ko'rsatgan Chunki inson sirtdagilarga o'zini yaxshi ko'rsatish niyeti bilanmi yaxshi muomala qilib qo'yadi. Ammo uning oilasidagilarga qiladigan muomalasi eng tabiiy muomala bo'lib, shu odamga qo'yilgan diagnozdir. Birovning oila a'zolari, uning jo'risi, ota-onasi va farzandlarini o'z ichiga oladi. 1074-savol: Inson o'zining jo'risiga qarta qanday muamilde bo'lish kerak? Javob: İslam qonunida er bilan ayolning bir-biriga o'tashga tegishli burchi va har birining ustidagi qarshi tarafning haq-huquqlari aniq belgilangan. Har qanday bir jamiyat uni idora qilib turadigan jamiyat a'zolarining ishlarini to'g'ri yo'lga soladigan bir mas'ulga ehtiyojli bo'lganidek, oilami jamiyatning bir tarkibi bo'lganligi uchun oilaga mas'ullik qiladigan bir mas'ulning shu oilada bo'lishiga intayin ehtiyojlidir. Bu mas'ullikqa erlar ayollarga nisbatan munosib chunki erlar umuman jismoniy jihati kuchlik sovuqqon bo'lg'achqa ular oila ishlarini tamkinlik bilan boshqara oladi alloh taolo erlarning bu ortiqchiligini bayon qilib erlar ayollarning homiylardir degan sura nisa 34 oyat Erlarning ayollarni va oilani himoya qilib, idora qilishidagi mas'uliyatga hech kim inkor qilinmaydi. Qisman ayollar bu mavzuda ba'zi erlarning qobiliyatli bo'lsa-mu, umuman aytganda ərlərinin ailəni başqarış işida qobiliyyətli ekanligi hammaga ma'lum. Ahvol shundoq ekan, ayollarning Alloh taologa osiylik bo'lmaydigan butun ishlarda ərlərinin xohishiga hurmat qilishi, ularga bo'ysunishi zarur. Bu huquqdan foydalanib, o'zlarini xo'jayin, ayollarni bo'lsa xizmatchi o'rinda ko'rib, ularni hadab xo'rlaydigan, urib tillaydigan ərlər haqiqatan nadan va haqsiz ərlərdir. Turmush faqat er ayol ikkisining bir-birini tushunishi va bir-biriga yo'l qo'yishi bilan davom qiladi. Chunki er-xotinlik hayotning baxtli holda davom qilishi, er-xotin har ikkisining o'z ustidagi mas'uliyat va bir-birining haq-huquqlarini tonishiga bog'liq. Uning saodati er-xotin har ikkisining bir-biriga bo'lgan qizg'in muhabbatiga va samimiy muomalasiga bog'liqdir. Har ayol ikkisining bir-birini himoya qilib qo'g'dishi, bir-birining kamchiliklarini afv qilishi va ikkisi o'ttirisidagi sirlarni saqlashi baxtli oilaning kafolatidir. Erning ayolga o'tashga tegishli burchi. 1075-savol. Erning ayolga o'tashga tegishli burchi qaysila? Javob. Erning ayolga o'tashga tegishli burchi tuvandikicha. 1. Erning ayolga yaxshi muomala qilishi, uningga azor bermasligi, uni asirishi, butun muhabbatini va sevgisini uningga bag'ishlagan holda, uningga har ishda mehribonlik ko'rsatishi. 2. ayolining ba'zi xatalıqlarına, bo'libmi ayolining mijazi o'zgarib qolgan chog'lardagi ba'zi yiqimsiz muomalasiga sabrchanlik bilan muomala qilishi, xatoliklarni afv qilishi, dardini anglab oliga yetishi. 3. ayolining ko'nglini elishi, ayoliga bo'lgan sevgisini har vaqt izor qilib turishi. 4. Ayolini boshqalarning yomon niyatli ko'zlaridan va tamallardan muobizat qilishda g'ururlik bo'lishi, ayolining hurmatini qilib uni qadrlashi oilning buzilishiga sabab bo'ladigan ishlarning yuz berishidan g'aflatda qolmasligi lekin ayolini kulladim deb uning orqasidan jasuslik qilmasligi bad niyatlik bilan ayolni asossiz qorilmasligi lozim chunki alloh taolo qur'oni karimda kishilarni yomon gumon qilishdan ma'ni qilgan beshinchi ayolni imkon qadar ota onalardan ayrim uyda turg'izishi uyning butun ehtiyojli narsa keraklarini hozirlab berishi ayoliga qaynota va bütün butun yuklarini olmasılıqı. olmasligi oltinchi ayolining işki tegishli bo'lgan mahrini va boshqa haqlarini to'liq ado qilishi 7. Ayalığa dinning ahkomlarini ögütüşü, namoz ro'za zikr duo va qur'on o'qish qatorliq butun ibodatlarni o'rgatishi ham vaqtida o'rindishiga undishi şundaqla uningga bu ishlarda yordam berishi 8. Ayali onunğa kığan qılğan təqdirdimi, onu urmasdan nesiyat kılıp yolu kırgızışı. İmkan kadar ayalını urmaslıqı. Peyğəmbər əleyhissalam silahının yaxşılarınla ayallarını Allah, deyə göstərgan. İbn Maciye rivayet. Ayal üçün ən axırqı çare və ən qattiq cəza vaqtlıq onunla cinsi tərəfdən yaxınçılıq qılmaslıqdır. 9. Ayalı navada toğutunu arzu kılsa, yoki ki yaman qərəz bilan emas, balki yo'lliq o'zrisi tufayli tug'maslikni tanlasa uni zo'rlamasdan o'zaro kengish bilan ish ko'rish o'ninchi ayolini yoki uning ota onasini yoki tuqqanlarini tuvan ko'rmasligi haqoratlamasligi masxir qilmasligi o'n birinchi ayoliga bolalarni beqish tomoq etish kir yuvish qatorliq uy ishlariga yordamlashishi chunki payg'ambar alayhissalomni ayollarga uy ishlarida yordamlashyapti o'n ikkinchi birdan ortiq ayalı bo'lsa olanın orasida butun ishlarda adolatli ish ko'rishi 13. uchinchi ayoli bilan ajrashishga to'g'ri kelsa uningga yomonlik qilmasdan ziyon yetkazmasdan azor bermasdan aybini ochmasdan chiroyliqcha ajrashishi ilgari berganlarini va to'yliqni qaytirib elishni talab qilmasligi yo'qirqilar erning ustidagi ayoliga o'tashga tegishli bo'lgan haqlarning hammasi emas balki muhimlardan bir kısımıdır.'' payg'ambar alayhissalom vidolish shajjida so'zlagan qutbisida musulmon erlarga ayollarni asrash to'g'riliq noiti mo'yim va ta'sirlik vasiyatlarni qilgan ayolning eriga o'tashga tegishli burchi ming yetmish oltinchi savol ayolning eriga qarta muomalasi va o'taydigan haqlar qaysilar javob ayolning eriga qilgan muomalasi va o'taydigan haqlari tuandikilar birinchi erining haqqini və onun mənbətini özünün və cimi tuqqallarının haqqıdın və mənbətlərdən əla bilişi və onu qoğdışı. İkinci. Aylıq adət və toğutluq vaqtlardan başqa, hər qandaq vaqtda imkan qədər erinin rəğbətinə maslışışı. Hər ayal bir-birinin rəğbətinə maslışışı intayin mühim məsələdir. Көплеген айылларның бәхсізлікке ұшчырышы умумән мұшы сәбәптен болады. Әрләрнің башқа айыллағы бұзылышының сәбәплерден бірі ма, ayolining uni rəğbətinə moslashmay, uni rəncitganlikdən kelib chiqadi. 3. Erining ruxsatisiz boshqalarga uydan bir narsa bermasligi, ammo yemak-ichmakdan boshqalarga sadaqa bersi bo'ladi. 4. Erining ruxsatisiz safarga chiqmasligi, eri yoqtirmaydigan er ayol har qanday kishi bilan aralashmasligi. 5. Alloh bergan rizqqa qanoatlik bo'lishi, qattiqchilik kunlarda eridan shikoyat qilmasligi, yaxshi kunlarda Allohni unutmasligi, erining mehnatini har vaqt qadrlashi. Eng yaxshi xotin erga hamisha harom kasbdan saqlangan. Biz turmushning qattiqchiligiga bardoshlik bera olmaymiz, ammo dozoq o'tiga bardoshlik bera olmaymiz deydigan xotindir. 6. Eridan boshqalarga o'zini ko'rsatish uchun zinnatlanmasligi, boshqalarga yuz, qo'llari va putlaridan boshqa avrat a'zolarini namoyon qilmasligi. Qisqa, nepiz kiyimlarni kiyishdan saqlanishi, ar ayol ikkisining o'ttirisidagi sirlarni saqlashi. әр қотылық сырларыны сыртқы яйғучыларға пайғамбар алейхиссалам ләнат қылған вә уланы қиямет күні Аллах Таала еш сөз қылмастан, шәфқат нәзір білән қармастан жазалайдығанлар қатардан санаған. 7. Ерінің достары білән ер болмаған жайларда параңлашмаслықы. Eri yo'q vaqtda kelgan yolg'iz er mehmonni yolg'iz qarishanmasligi. O'zi yolg'iz bo'lsa, uni uyiga taklif qilmasligi. 8. Eriga o'zin jamoli, boyligi va mansibi bilan faxrlanib cho'nglik qilmasligi ya'ni ayoli erdan bir qadar ortiq jamolga boyliqqa mansabga yoki esil nasabga ega bo'lgan bo'lsimi uningga ishinib cho'nglik qilmasligi to'qqizinchi farzandlariga mehribon bo'lishi ularni urib tillamasdan yaxshi tarbiyalashi eriga til uzatmasligi 10. uy ichini pokiz rətlik tutuşu, ısrapçılıqdan saqlanışı. 11. ayol qaynonasi va qayin otasini o'rmatlashi imkon qadar ularning xizmatlarida bo'lib yaxshi duolarini erishishga tirishishi lozim chunki umi shularga qilganlarning o'qishisini keyinchi kelin yoki kuyovlardan ko'radi bu olam o'tni olam deb bekorga etilgan emas ota ona va farzandlar haqidagi islomiy prinsipi 1077 yetmish yettinchi savol ota onalarning ustidagi farzand haqlari qaysilar Farzandlar ota-onalarga Alloh tomonidan topshirilgan həm şərəflik, həm xətərlik amanətdir. Ota-analar qiyamət günündə Allahın aldıda bu amanətlərin cavabkarlığından sorulur. Allah Taala Qur'an-Kərimdə müsəlmanları bu cavabkarlıqdan ağaqlandırıb mündəq deyir. Özünlərni və balı-çaqanlarni insan və taşla yıqılığı boludğan, rəhim qınmaydığan qatlı-qol pərishtlər muakkil bolğan dozaqdan saxlanlar. Sürə Təhrim 6-cı ayət. Уларның өзләренә ва бала чакаларыны дозак азабынан саклашының бердән бер чарасы үстидәге фәрзәнд хақларын толык ада кылыш yolida balalarga kichigidan boshlab iymon islomni o'gitib, yaxshi yomonni bildirib, ilm ma'rifat o'gitib, bu omonatni ado qilishdan iboratdir. Ota-onalar yuqorqilarni Alloh buyurgan bo'yicha ado qilgandan keyin ularning mas'uliyati tugaydi. Keyingi ishlarga balalar o'zlari javobgar bo'ladi. payg'ambar алейхиссалам har қандақ bola islom dinini e'tirof qilishga hozir bo'lgan табиати bilan туғилуд. uni ата-анасы яһуди қилуди yoki xristian qiladi yoki majus qiladi degan buxoriy rivoyat demak ota onalar bolalarning qandoq yetishib chiqishidan mas'uldir ular bolalarni islom nuri ostida adab axloqliq din diyonatli qilib yaxshi tarbiyalab chiqqan bo'lsa uning mukofotini avval mushu dunyoda ondan oxiratda cho'qim ko'rdi Әгәр балаларыны өз һаваи һәвәсләргә қойып беріп, Аллаһның көрсәтмәсе буенча yetishtirmagan болса, уның жазасын авал bu дөньяда, андан ахирәттә тартыды. Яман баланың апты ата-аналарны төрлек балаларга дучар кылды. Қиямет күнендә мо уларны хатирҗәм кылмайды. Аманатны зая кылган кеше қандақ җавапкарлыкка тартылса, фәрзәндләренең келечкене зая кылып әткән ата-аналармы, уныңдан эгыррак җавапкарлыкка тартылды. Чөнки пәрзәнтләр Аллаһның уларга тапшырган аманатыдыр. Ата-аналарның үстедәге пәрзәнт әхләре. 1. Балаларга ата-ана булганларның яхшы талланышы. Бу мавзу аталар белән аналарга охшашлы картылган булып, пәрзәнтләрнең диянатлык, гүзәл әхлаклык, әл ишиге ярамлык ва исел фазилатлык булып чыгышы өчен ата булгычының киләчәктә балаларның анысы булган аялыны диянат белән әхлакыны өлчәм кылган алда yaxshi tanlashi zarur bo'lganidek ona bo'g'ichininmi kelajakda bolalarning otasi bo'ladigan arni diyonat bilan axloqini o'lcham qilgan holda yaxshi tanlashi zarurdir payg'ambar alayhissalom arlarga qaratib kishilar ayollarni to'rt narsaga qarab tanlaydi ularning o'sin jamoliga boyligiga nasibiga va diyonatiga sen әң avval диянетлік боғынны таллығын. Әгер шында қымысаң, зиян тартып қалысан, deb көрсеткен. Имам Бухари руайт. payg'ambar алейхиссалам bu hadis orqali dinga, jamiyatga va xalqqa foydaliq yaxshi nasl yetildirib chiqish uchun shu naslga ona bo'g'uvchi ayolni diyonatini asos qilgan holda yaxshi tanlab ilg'ashning ahamiyatini bayon qilgan. Esillik, yaxshilik faqat diyonat bilan o'lchanadi. Birovning diyonati bo'lmasdan qanchalik esil, sharaflik oila bo'lib kelsin uni shariat iste'molida yaxshi degili bo'lmaydi. ayollarmi kelajakdagi farzandlarining otasi bo'ladigan jo'risini diyonat bilan axloqini mezon qilgan holda yaxshi tanlashi intayin zarurdir payg'ambar alayhissalom qizning oilasiga axloqi bilan diyonati sizlarni rozi qiladigan qandoqli bir kishi sizlardan qiz so'rab kelsa ularni darhol uylantiringlar agar unda qilmasanglar yer yuzida cho'ng buzg'unchilikni tergan bo'lasizlar deyish orqali ayollarni jo'ri tanlashdagi islomiy prinsipni bayon qilib bergan imom termiziy rivoyati ikkinchi bolalarga go'zal ismlarni qo'yish bolalarga go'zal chiroyli ismlarni qo'yish alohida ko'ngil bo'lishga tegishli ishdir islom dini hayotlikning har qaysi sohalarining hammasini o'z ichiga olgan komil bir din bo'lganlikdan bu mavzudami insonlarga ba'zi tavsiyalarni qilishni unutmagan payg'ambar alayhissalom farzandlarga chiroyli go'zal ismlarni qo'yish haqida sizlar qiyomat kunida isminglar bilan chaqirilsizlar Шуңа балаларыңларга чырайлы кысымларны коюңлар деп күрсәткән. Әбу Давуд риваяты. О һәмешә гүзәл исемләрне коюшны тәвсия кылат. Йықымсыз исемләрне гүзәл йықымлык исемләргә үзгәртеп куят. 3. Бувақларның ақиқысын қылыш. Ақиқа бала туылғандан кейін onun чечені түшірген чағда Аллах Тааланың бұл катты неметіге шүкір ада қылыш юсідін, йоқсылларны таамландырыш үшін қылындыған құрбанлықтыр. Yeni to'lgan o'g'il balaning chechini to'liq tushirish sunnat ekanligida barliq o'limalar ittifoqdir. Ammo qiz bovoqning chechini tushirishning sunnatligi to'g'ri ixtilof bor. Shundaqdimi, tushirishning bovoq uchun foydali ekanligini tibbiy mutaxassislar ta'kidlamoqda. 4-chi o'g'illarni xatni qilish. O'g'illarni xatni qilish samoviy dillarda buyurilib kelgan bir hukmdir. islom shariati bo'yicha o'g'illarni xatni qilish sunnat bo'lib ota onalar ustidagi farzand haqlarining biridir Yahudi dinidagilar garchi aslidagi Yahudi dinining mohiyatidan chiqib ketgan bo'lsa-mu, hozirmi o'g'illarini xatna qilish ishini joriy qildirib kelmoqda. Ammo xristianlar garchi o'z vaqtida Isa alayhisalomning bu haqda vasiyatlari bo'lgan bo'lsa-mu, buningga amal qilmay kelmoqda. 5-chi balalarni beqish Onalarning iqtisodiy ahvolining qandoq bo'lishidan qat'i nazar, ularning ustiga farzandlarni beqish farzdir. Oilaning iqtisodiy ehtiyojidan chiqish faqat otining ustiga bo'yrilgan farzdir ota bo'lgan kishi ayoliga va bolalarga nafiqa chiqim qilish orqali oilasini ta'min etadi oilaning nafiqasi sil rahim qilish sadaqa berish va uningdan boshqa barliq yaxshiliklardan cho'ng va eng oldingi o'rinda turadigan ahamiyatli farzdir payg'ambar alayhissalom oila nafiqasining ado qilinishida oldingi o'rinda turadiganligi haqida mundoq deydi yaxshilikni avval oilangdan boshlagin Бала, мені кімге ташлап қойсан, маңа ашнам бәгін дейді. Имам Бухари руайт. Балаларыны яқшы бақмай, оланың ақларыны зая қылып әткен ата, Аллахның алдыды гунахкар болуды. Чүнкі балаларының ал әхвалдың қавар аммай, оланы өз алларға ташлып етіш әң еғір гунах кәбірлердің санылыды. Пайғамбар алейхиссалам балалар хақыда мұндақ дейді. Бірауның гунахкар болышы үшін оның перзентлерінің ақларыны ада қылмай, зая қылып етіші етерліктір. Abu Davud rivoyati. 6-balalarni tarbiyalash. Alloh insoniyatni o'zining yer sharini gullandirish va insonlar jamiyatini taraqqildirishdan iborat bo'lgan ulug'vor irodasini amalga oshirish ishida o'zidan xalifa o'rinbosar qilib yaratdi. Dunyoning gullanishi va jamiyatning taraqqiyoti faqat insonlar bilan bo'ladi. Insonlar butun koinotning hocayını. Шындақ әхметтік инсан нәсілінің әсірләп бойы давамлышып келіше пәкәт бір әр бір аялдың ибарет, ішкі асастын құрылған айылының вастысы білін әмәлге ешіп кәнмәкті. Айылы әрқандақ инсанның иптидайы мәктебі болып, бұл мәктебнің мәсул мұалімлері аты білін аны ішкісідір. Инсанның жәмиетке вә халық пайдылық болып етіліп чықшы, пәкәт оның айылысыдекі тұнжы қытым аған тәлім тәрбиесіге бағлықтыр. Shunga oila tarbiyasi inson hayotida intayin muhim o'rin tutadi. Balalarni kichigidan iymon, islom o'gitib va yaxshi yomonni bildirib, rost so'zlaydigan va to'g'ri ish qiladigan qilib tarbiyalab chiqish ota-onalarning ustidagi farzand haqlarining biridir. Balalar balog'at yoshlariga yetishi bilan ular har xil o'yin tomoshalar va ko'ngli etishlar orqali bo'shliqlarini to'ldirishga tirishadi. Bu davr ota-onalarning farzandlariga eng diqqat qilishi zarur bo'lgan әхметлік бір дәуірдір. Балыланы бұй ашыларда тән сағламлықы пайдылық болған пакез, тән тәрбия вә башқа ижаби палиетлер білән мәшқыл қымығанда, ола жәмиетке түрлік яман адетләге көніп қағандын кейін, оланы әсліге қайтырш қиын болыды. Әтті мүмкін болмайды. Шуңа ата оналар балыларыны ахлоқсиз, диянетсіз ёмон дўстлардан ерақлаштырышы ва балыланың тан соғломлигига энг зиёнлиқ бўлган тамака, арақ, зына, fohish qatorliq yomon ishlardan ularni qat'iy cheklashi intayin zarurdir bolalarni kichigidan boshlabla barliq yomon odatlarning muqaddimalaridan tamoman yiroqlashtirib ularning oddiy bir yomon ishga odatlanib qilishining oldini ilishda o'sher bo'lishi intayin zarur qisqasi ota onalar bolalarni iqtisodiy axloqiy aqliy va jismoniy jihatlardan tarbiyalab chiqishdan mas'ul yettinchi bolalarni o'qitish bolalarni qaysi fanlarda bo'lsin o'qitish yoki ularga tirikchilikning kasblaridan biri kasb o'gitish ota onalarning ustidagi farzand daxliridir bolalarga diniy bilimlardan oldi bilan iymon va islomni o'gitib bo'lgandan keyin shariat ahkomlaridan yaxshilik yomonlikni halol haromni amal ibodatlarning usullarini islomiy adab axloqlarni va boshqalar bilan muomala qilish qoidalarini bilganga qadar o'qitish ota onalarning ustiga alloh tarafidan buyurilgan farz ayindir Әмма балаларны дини билімләді боламды, яки пәнни билімләді, доктурлық, тарих, жуғрапия, астрономия, физика, математика, биология, пәлісәпе вә башқала қатарлық пәлләнің қайысларды оқытып, етілдіріп чықыш пәріз күпайы болып саналыды. Пайғамбар алейхиссалам ilm үгініш әр болсын, аял болсын, әр қандақ мұсылманға пәріздір деп көрсеткен. Бұхари руайт. Ислам динінің әң әуалқы чақырғы болған, va musulmonlarga farz bo'lib belgilangan o'qish, o'rganish buyruqi diniy ilmlarga yoki maxsus bir fangili qartilgan buyruq emas, balki u koinotning egisini toniydigan, iymon va axloq uchun xizmat qiladigan, insonlarga foydali bo'lgan butun ilm fanlarining hammasini o'z ichiga oladi albatta. 8-chi bolalarning to'ylarini qilish. Ota-onalarning ustidagi farzand haqlarining eng oxirgisi o'g'illarni diyonatlik va axloqliq yaxshi yerdan o'ylab qo'yish qizlarnimi diyonatlik va axloqliq yaxshi erlarga yotliq qilishdan iboratdir iqtisodiy qiyinchilig'i yoki bolalarning ba'zi bir tantagligidan norozi bo'lganligini bahona qilib ularning o'ylanish va yotliq bo'lish ishlariga ahamiyat bermagan har qandoq ota ona islom nazarida cho'ng xatolik o'tkazgan bo'ladi qiz o'g'illarning to'y ishlarini bir kun bo'lsinmi burnaroq ijro qilish shunchalik ko'p yaxshidir Чөнки кыз оғыллар турмыш курыш аркылык өзләрен яман эшләргә берилиштен тизгинләп кала алайды. Хәмдә улар ата-аналарының кадергә бурынарак йетиде ва уларның сыңдырган әҗр мехнәтләрен кайтарышка тырышыды. Хакыйкы тогрылык мәсьәләләр. 1078-нче суал. Хакыйкы кылышның кандай әһмияте бар? Җавап. Haqiqiy qilish musulmonlar o'ttirisida umumlashishi zarur bo'lgan ta'kidlik sunnat amallaridan biri bo'lib, haqiqiy qilishda o'g'il bola uchun ikki qo'y, qiz bola uchun bir qo'y bo'g'izlanadi aqiqa uchun bo'g'izlanadigan qo'yning qurbonliqi yaraydigan qo'ydan bo'lishi shartdir aqiqani bu vaqt tug'ilib yetti kundan keyin qilish afzal sanalgan 1078 yetmish sakkizinchi savol o'g'il uchun bir qo'y qiz uchun ikki qo'y bo'g'izlash shartmi javob oysha roziyallohu anha payg'ambar alayhissalomning yangi tug'ilgan o'g'il bola uchun ikki qo'y qiz bola uchun bir qo'y bo'g'izlashga buyurgan deganligini rivoyat qilgan imom termiziy rivoyati Oğullar uchun iki qo'y bo'g'izlash sunnat, ammo iqtisodiy sharoiti yer bermagan kishilar bir qo'y bo'g'izlasimi kifoya qiladi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda toqitinglarning yetishicha Allohga taqvodorlik qilinglar deb buyurgan. Sura Ankabut 16-oyat. 1080-savol. Qo'y bo'g'izlamasdan go'sht elib tarqalsa bo'ladimi Javob. Alloh taoloning roziligini ko'zlab qo'y bo'g'izlash ibodat bo'lib, xuddi hojilar haj jarayonida qurbonlik qilganiga o'xshash haqiqiy qilishdimi mol bo'g'izlab qon eqitish talab qilinadi shung birov haqiqiy qilishda qo'y ilib bo'g'izlaydigan pulga tayyor go'sht ilib uni yo'qsillarga sadiqa qilib tarqitib bersa sadiqa qilganning savobini albatta topadi ammo bu haqiqiy qilganga yotmaydi ming sakson birinchi savol bovoqning eng yaxshi o'ziqi nima javob har qanday hayot egasining hayotini davom qildirishi va sog'liqni saqlashi uchun o'zi qilinishi kerak Oziqliklarni öz tarkiblariga qarab har xil bo'ladi. Buvoqlarning eng tabiiy, eng foydali oziqi sutdir. Sutlarning eng əvzili və eng foydali bo'g'ini sog'lom onaning suti bo'lib, endi tug'ilgan buvoqqa eng oz deganda 24 soat ona sutini emdirish uning tan sog'ligi uchun intayin muhimdir. Chunki tibbiy yakunlarga asoslanganda ona sutining tarkiblari buvoqning ehtiyojiga qarab taraqib turadi. Bu alaydilik yasalgan sut turlarining tarkiblarida tepilmaydi. Шуңа буақларны ула 6 айлық боғычылык, фақат аны сүті биләлі озықландырыш тибби мутахассислар тарапыдан тавсия қылынмақта. Оғылларны хатны қылыш ва хатны той хаққыдагы мәселелер. 1082-нче суал: Оғылларны хатны қылыш адаты қачан пайда болған? Жавап: Оғылларны хатны қылыш адатының инсонларның атасы Адам алейхиссаламдан келгенлиги сөзленеді. Miladiyadan burunqi 3500 yillarga oid Babil madaniyati qo'lyozmalarida o'g'illarni xatna qilishning usullari so'zlangan. Miladiyadan burunqi 2200 yillarda Misrda o'tgan Tanxi Amun qabristidan topilgan qo'lyozmalarda o'g'illarni xatna qilishdan avval xatna qiladigan organni maxsus dorilar bilan mas qilganligi bayon qilingan. O'g'illarni xatna qilish payg'ambarlarning peshvosi ibrohim alayhissalomdan boshlab rasmiy dini tusga kirgan bir odat ming sakson uchinchi savol o'g'illarni xatna qilishning hukmi nima javob payg'ambar alayhissalom mundoq degan besh ish odam avlodining azaldinki odatidan sanaladi ular o'g'illarni xatna qilish sunnat qilish qo'ltig'ining tukini tozalash tirnoqlarni ilish burtini qisqartishdir imom buxoriy muslim rivoyat o'g'illarni xatna qilish masalasida islom mazhablari o'rtasida har xil qarashlar bor. Shofiy va Hanbali va Maliki mazhablariga ko'ra o'g'illarni xatna qilish farzdir, ammo Hanafi mazhabida sunnatdir. 1084-savol: Xatni qachon qilinadi? Javob: Arab mamlakatlarida bola tug'ilgan vaqtda uning xatnisini qilib etish odati bor. Ba'zida bola tug'ilib bir haftadan keyin xatnisini qiladi. Alayda bir ahvol bo'lmasa, uningdan kechiktirmaydi. Сауди Арбистанда туылған мәшһүр медицина алимі доктор Мухаммед Әл-Бари мұндақ деп язған. Тибби тадқиқатлар оғылларны кички ешиділі хатны қылышның интайын пайдалылық бір ішкәлігіні сипатлады. Балаларны 40 күн бомбастын хатны qilish тибби жәттін яқшарақ. Доктор Мухаммед Ali Баринің Құран кәрім вә тибби тәрәқиет намлық әсірдін. Әмма ұйғырлар вә шындақлар барча түркі халықлар o'g'il bolalarning xatnisini balalar 6-7 yoshlarga kirgandan keyin qiladi. 1085-savol. Xatni qilishning tibbiy jihatdagi foydalari qaysilar? Javob: Dunyo sog'liqni tashkiloti o'g'illarni xatni qilishning AIDS kasalidan saqlanishning bir chorasi ekanligini e'lon qilgan. Dunyo sog'liqni tashkiloti yana Afrika mamlakatlarida olib borgan tibbiy tadqiqot natijasida xatni qilinganlarning HIV virusi bilan yuqumlanish nisbatining xatni qilinmaganlarnikidan 50% tuvan bo'ladiganligini isbotlab chiqqan. 2006 yilining oxirida Janubiy Afrikada elib berilgan tadqiqot natijalari mo burunqisini ta'kidlagan. Tibbiy mutaxassislardan doktor Hilberg mundaq deb yozgan. Tibbiy tadqiqotlar jinsiy organda bo'ladigan rakning xatni qilganlarda intayin oz ko'riladiganligini Yahudilar bilan musulmonlardan bundaq rahning yo'qning o'rnida ekanligini isbotladi. Chunki Yahudilar bilan musulmonlar o'g'il balalarini kichik yeshidli xatni qiladi. Xatni to'y qilish Uyg'urlarning milliy va diniy an'anasidir. 1086-savol. Xatni to'y qilishning hukmi nima? Javob. Xatni to'y qilish turkiy xalqlarning milliy va diniy asl an'analaridan bo'lib, dinimizda buyurilgan bir amalni ado qilganlik va alloh taoloning farzand ato qilganligidan iborat katta ne'matiga shukur izhor qilish yuzsidan qilinadi xatni to'y xatnisi qilingan bolalar uchun zo'r xushallik ilib keladi ularning xatni to'yi bo'lgan kun ular uchun rostili bayram bo'ladi do'stlari tuqqanlari uni muboraklab hadiyalarni taqdim qiladi ota onalarmi bayram xushalligini tantana qiladi alohida mehmon chaqirib qozon esib bu xushallikni tantana qiladi balalarning xatni to'yini qilish dini va milliy an'ani bo'lib, uni davomlashtirish zarurdir. bolalarning xatni to'yini qilish, ularning tug'ilgan kunini xotirlab shamlarni yoqqanda natijasi yaxshi va isil faoliyatdir. Aksicha tug'ilgan kunni xotirlab bayram qilish bizning na dini na milliy an'analarimizdan emas.